mwebwe mwese mwandanya mukurikirana ibiganiro vya hadisanganiro tubahanikaze muri aya makuru yo kuno muhingamaya nayo tukahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira umenyesha makuru wa radio bonesha FM Egide ndayisenga yarekuwe kuri uyu wa kabiri ni gihe amaze imisi ibirafungiwe mu ntara ya Cibitoke guhera ku munsi w'Imana Egide ndayisenga akavuga ko ashima ko yarekuwe ariko avuga ko byo babyiza umuntu afunzwe afunzwe habanje kuba amatohoza abanyeshuri bangana ibihumbi amajana 216 bo hejeje umwaka w'icenda nuwicumi w'icumi nibo bitezwe kuva kuri uyu wa gatatu gukora ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye nshingiro umushyikiranganji w'indero muraza kumumva muri makuru akavuga ko bazotora icyo kibazo bose baduca bahurira mu mwaka wa mbere bose bakigana urunani senarede ruhurikiyemo batavuga rumwe na leta basaba umuhuza mu biganiro by'abarundi bizobandanya ko yotumira urwo runani nyine atari imigambwe irugize muri makuru mukaza kumva umuvugizi wugo runani pankirase cimaye na intwazangabo mu gipolisi cumi na zibiri nizo zirukanywe muri urwo rwego kuri uyu wa kabiri ido ni ido ni mu kanya mu buhinga bw'ibyuma ni francois akimana ugiye kubashikiriza makuru ni placide niyo mu isanganiro inami sumbingi turasubiye kubaramutsa nk'uko nari yimpejeje kubivuga mu ncamake ntwazangabo mu gipolisi cumi na zibiri nizo zirukanywe kuri uyu wa kabiri muri urwo rwego rw'igipolisi cy'u Burundi ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter rw'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye ntiyamenyesheje icyatumye izo ntwazangabo zirukanwa muri urwo rwego umenyesha makuru Egide Ndayisenga wa Radio Bonesha FM yarekuwe kuri uyu wa kabiri ni nyuma y'imisi ibiri yaramaze afungiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke aho yari yafashwe n'igipolisi guhera ku w'Imana uheze Egide Ndayisenga yejejwe n'umushikiriza amanzi wa Repubulika muri iyo ntara ya Cibitoke agashima ko yarekuwe ariko akavuga ko umuntu byari bikwiye ko afungwa ari uko habaye amatohoza tumukurikire jewe ikintu cya mbere cyo novuga ni uko nshima kubona ndekugwa hanyuma icya kabiri ni uko cyane cyane porokire yo ngaha mu ntara ya Cibitoke yavyigenjejemo neza yambajije arumva ko atakosa na rimwe mfise munyuma arampa urupapuro rw'uko ndekugwa ariko sinogira n'ikindi kintu hari icyo negura ndanegura ingene umuntu ashobora guhagarikwa akamara iyi minsi yose nk'iyi mu gihe ibyemezo byose bari babironse bakabona yuko umuntu yera ariko bakashima kumugumiza mu munyororo nkagira nti naho byatevye ntaco birakunze ndarekugwa nkasaba yuko no hanyuma botohoza umuntu ashaka kwidegembya atabanje kuja kuvundira mu gasho nk'uko byabaye mu gihe bigaragara yuko we nyatana ikintu uwo ni Ndayisenga umenyesha makuru wa Radio Bonesha FM makuru ajanye n'indera abanyeshure bagera ku bihumbi amajana 2016 bahejeje umwaka w'icenda nuwicumi niyo biteze gukora kuva kuri uyu wa gatatu ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy’amashuri nshingiro mu itangazo ry'umushikiranganje ajejwe indero kuri uyu wa kabiri akaba yamenyesheje ko abazoba bamenye icyo kibazo bazoca bigana mu mwaka wa mbere w’ishuri nshingiro ubandanya mu gice cya kabiri abo abo nabo nabaza bahejeje umwaka w'icenda n'uw'icumi Janvier Ndirahisha akaba yanashikirije ko abazokora ko nkuru ko bazoronswa urupapuro rwerekana ko bagiye kunguruzwa canke amashuri agarukiye ngaho dukurikire umushikiranganje w'indero eh, Janvier Ndirahisha abanyeshuri ba mbere bahejeje ishuri shingiro n'abari mu w'icumi bose hamwe ari ibihumbi amajana abiri na cumi na bitandatu hakaba harimo ibihumbi mirongo icyenda na bitandatu bo mu w'icenda w'ishuri shingiro n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri wo mu mwaka w'icumi mu itunganya bw'ibyigwa bya kera twagomba rero tumenyeshe abanyeshuri n'abarundi bose yuko kugira ngo baje mu mashuri y'igice cya kabiri cy'ishuri shingiro tuzoraba amanota n'ibibanza dufise kuri ico kibazo bazotangura gukora abazoba rero bamenye mu ishuri ari uw'icenda w'ishure shingiro canke uw'icumi mu itunganywa ry'ivyigwa vya kera bazoronka isertifika yemeza yuko barangije uw'icenda n'uw'icumi hama bazoba nabo yamenye ikibazo bazotangwa gukora ejo nabo nyine batasha bamuha seritifika imuha uburenganzira bwo kujya mu gice cya kabiri cy’amashuri shingiro ariyo yisumbuye yubu hama ikindi nacyo twagomba guhumuriza kuri abo banyeshuri n'abari inyuma yabo canke n'abavyeyi nuko atangorane nimwe ihari z'uko abahejeje uw'icenda n'abahejeje uw'icumi bazigana kubera ko basanze atangorane hari abaza bayobewe mu w'icenda b'ishure shingiro canke mu w'icumi bazigana n'abavuye mu munani bakazohurira rimwe mu bucenda mu gihe bazoba barose amahirwe yo kudubura gusubiramo umwaka tukiri mu bijyanye n'indera abanyeshuri bafunzwe bagirizwa ko bononye ifoto y'umukuru w'igihugu mu ntara ya murambya bari munsi y'imyaka cumi n'umunani bagiye kurekugwa by'agateganyo ingingo ikaba yafashwe kuri uyu wa kabiri n'umucamanza w'abana mu ntahe yo kuri uyu wa kabiri yari igamije kuraba ko eh, abo bana bobandanya bafunzwe cyangwa barekugwa ivyo bikaba kandi biri mu itangazo ryasohowe n'umushikiriza manza kizigenzo wa Republika Valentin aha namenyesha ko haciye hugururwa amadosiye abiri imwe y'abana badakwije imyaka 18 n'iyindi y'abana bayirenza tukiri muri ibyo nyene ishirahamwe ryitaho ineza y'ibibondo UNICEF riraraje ishinga nihagarikwa ry'abana hamwe nikomereka nyene ry'abana mu Burundi mu itangazo iryo shirahamwe ryasohoye kuri uyu wa kabiri ngo abana barenga amajana atatu barirukanye ku ishure abandi babiri nabo barakomeretswa mu ntara ya murambya iryo shirahamwe rikavuga ko abana bafise uburenganzira bwo kwiga igipolisi cy'u Burundi kiremera ko kigiye kongereza gucungera umutekano mu mabarabara aho bimaze kwibonekeza ko abantu batazi biba abarengana baba bari ku maguru cyangwa bari mu mamodokari umuvugizi w'igipolisi akavuga ko abo bantu biba ari inkozi z'ikibi kandi ko bagiye kubatuza nayo ngo kuba biyitirira urwaruka rw'imbonerakure ngo ni ugushaka gucafuza uwo mugwi ngo n'ayahandi ho ngo nta muntu ari hejuru y'amategeko dukurikire umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi byashitse kabiri gusa hajya imbere y'imangazini y'abashinwa bita tedemir n'abasuma rero basanzwe bakunda kuraba imodoka ibije ari yonyine cyangwa umuntu ariko aragenda ari wenyine bagaheza bakamusimbira ko bakamwiba yabajije umutekano rero baciye bahongerezwa uhereje inyuma y'umutaga no munsi rero umutekano uracungerewe ngaho n'ahandi hose mu gisagara tukanasaba kandi ko abo biba bishikiye botabaza n'ingoga igipolisi kugira ngo eh, bace babatabara hakiri kare kumengo abo bantu iyo tutabavuga ejo ntibyo bimenya bimenyekane impozi z'ikibi ukuntu zikora ziraraba zibanza kuraba hirya no hino ko atawujeje umutekano ahari ariko arazibona kandi zikanari uwo zigira zibe ko atoshobora kuzigwanya maze zigaheza zikabona gukora ubwo bubisha si ukuvuga yuko ari ukubera kuko ejo byavuzwe ko ariho izo ngingo zaciye zifatwa ingingo zo gucungira umutekano w'abanyagihugu n'ibyabo muri rusange zisanzwe zarafashwe haba ngaha mu gisagara cya bujumbura cyangwa ahandi hari igihe rero ushobora gusanga bahavuye izo nkozi z'ikibi nazo kubera barerekano zigaca zikika mu kiza hari n'abibaza ko kumbura izo nkozi z'ikibi ziba zifite nk'abapolisi bakorana kuko hari aho umunyagihugu atabazi bamwibye ngo bamufatire ibyiwe ugacumenye ngo twaramaze no kubashengeza baramenyekanye abari bo umuntu yumvise ukuriye kwibaza yo kumengo uwo mugwi kure n'abantu b'intakogwako ivyo si muri kino gihugu kigengwa n'amategeko kandi nta muntu umwe ari hejuru y'amategeko bishitse umuntu uwo ari wese akoze icaha araheza agafatwa agashikiza ubutungane Ehm, mu gipolisi cy'u Burundi kandi kiravuga ko kiriho gikora amatohoza ngo hamenyekane ibikorwa by'ishyirahamwe Royal Palace ruringika abigeme n'abakenyezi muri Arabia Saoudite aho kivuga ko ari Rudandazwa rw'abantu Pierre Nkurikiye akavuga kandi ko akaba yabimenyesheje kuri uyu wa mbere aho hari hajije gufatwa abantu bagira barungika abana bane mu bihugu bya Omani na Arabia Saudite umuvugizi w'igipolisi akanasigura ko bafise amakuru ko abashitse baheza bagakoreshwa nk'abagurano dusubire tumukurikire kuri bajya batwagwa na rijya shirahamwe Royal Services hariho amatohoza ariko arakogwa mwarumvise mu cibitoke ko hari bariko baregeranyo amatohoza ariko arakogwa mu minsi tuzoheza tubabwire ivyabo bantu byose kungene vyifashe kuko nabo nyene byarabonetse ko ari ibintu byari biteye amakenga nico gituma iki gipolisi nyene kijejwe abana hamwe n'izindi nzego nabajya bemerera ayo mashira hamwe eh, bariko barakorera hamwe kugira ngo barabe ko ritari naryo nyene idandazwa ry'abantu maze abavyagira abaheze bahanwe ku mugaragaro hisunzwe amategeko Ku kubijanye nuko iryo shira hamwe Royal Service ryo rikora ivyemewe n'amategeko kandi rigakora ivyo rirekurirwa n'amategeko iradiyo isanganiro ikaba imaze kuvugana n'umuvugizi w'ubupfushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu inshuro zitatu ariko igihe cyose akaba twishyura ko akiri karabirondera ishyirahamwe ONLCT rigwanya urudandaza rw'abantu rirasaba amashyirahamwe yose yitaho agateka k'abana agateka ka zina muntu murantunga gushyira ingufu hamwe kugira ngo hagwanye urudandaza rw'abakenyezi n'abigeme barungikwa bahenzwe ko bagiye kwikenura mu gukora ubuzi metre prime ngaru e, arongoye iryo hamwe agasaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kunyarutsa amatohoza kugira ngo hashigwe ahabona ibikorwa by'iryo hamwe dukurikire metre prime mbarubukeye dushaka kuvuga nk'amashyirahamwe asanzwe akurikirana ikibazo cy'agateka kazina muntu aha twavuga nka SNDH tukavuga n'amashyirahamwe mpuzamakungu ajejwe agateka kazina muntu nk'ishyirahamwe ryitwa Haut Commissariat des Nations Unies aux mu Burundi aha twavuga kandi n'amashyirahamwe nka UNICEF nka PNUD n'ayandi kugira ngo ashobore kugira icyo afashije ahaguruke duhaguruke twese kugira turwanye urwo rudandazwa rw'abantu kuko rurateye ubwoba n'isoni muri iki gihugu kuko umuntu yaremwe kugira ngo adandazwe nk'impene kandi tugasaba na leta ko yohaguruka igafata iya mbere kugira ngo ituje imbere turwanye urwo rudandazwa rw'abantu babajanwa hanze bababesha ngo bagiye gukora akazi naho eh, amakuru adushikira atubwira neza yuko babagiye mu bindi bikorwa bigayitse biteye isoni nko gushurashuzwa ku nguvu gukoreshwa ibikorwa biruhisha kubyerekeye iryo shyirahamwe royal services dusaba leta ibicije mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu ko yonyarutsa amatohoza kugira itubwire neza yuko iryo shyirahamwe ryemerewe gukorera mu burundi ku mugaragaro hisunzwe amategeko hamwe rero ubwo bushikiranganji bwosanga ritemerewe byisunze amategeko guheza bugafata ingingo zitomoye zo kugira ngo iryo shyirahamwe rihagarikwe mugabo kandi n'igihe byogaragara yuko ryoba ririko rirakora ibyo ritemerewe gukora mu Burundi ni kuvuga la mission basabiye kwemererwa mu Burundi nahone twosaba leta yuko ivyo bikorwa yoca ibihagarika nayo ngo kurungika abigeme canke abakobwa kuja gukora akazi mu bindi bihugu byo hanze ngo si bibi na gato iyo bikoze hisunze amategeko ngo kuko birashobora no kungura umuryango ibyo bikaba bimenyeshwa na Martin iby'abandi araba ibijanye n'agateka ka zina muntu Martin iby'abandi akamenyesha kandi ko bariko barakorana n'izindi nzego kugira ngo bahagarike bahagarike irungikwa ry'abakenyezi canke abigeme mu bihe bitisunze amategeko dukurikire Martin iby'abandi akaba ari kuri mikro ya medal yo nkuru twaramenye yuko hariho ishyirahamwe risanzwe rikora ibikorwa byo gutwara abakenyezi baza gukora mu ngo cyangwa abandi bakenyezi baza gukora ibindi bikorwa bitandukanye ariko iryo shyirahamwe rero ni niryo inzego za leta zo zibagira ko amatohoza kugira zirabe neza yuko eh, ziko zirako rirakora rikurikije amategeko eh, two turaraba n'inzego mu makomine eh, turabe yuko atabantu baba baronka amakaranga muntu atariyo ariko tuba turagenda hasi tubona yuko ari amakaranga muntu amwe aca muri bya magendo mbere kurungika abakobwa canke abigeme muri ibyo bihugu gukora akazi ivyo babiri mu bihonyanga gateka akazi na muntu ivy'ukuri eh, e, eh, nko kurungika abantu babagiye gukora akazi ni ibintu bisanzwe cyane kuko twe tuvuga yuko umugabo canke umukenyezi bose barakora akazi hari ibikorwa rero usanga bikorwa n'abakenyezi aribo bakunda cyane cane ko bari babikora muga bikaba bikurikije amategeko kandi niyo baba bagiye kugakorera nyakazi kakaba kasanzwe kubahiriza imigenzo Eh, y'u Burundi bijya bihugu rero byo mu Barabu hariya kubera n'ubutunzi basanzwe bafise usanga bafise abantu bake ugasanga nk'abanyamahanga nibo benshi ntibizo gutangaza ugiye nk'i Dubai hamwe usanga abapolisi hari abanyamahanga ibyo ni ibintu bisanzwe cyane gusa icyo tuvuga uko abantu batagenda gukoreshwa mu bikorwa by'ubucakara eh, ibikorwa bimwe bijyanye exclavage hahandi aza gukoreshwa ibikorwa birenze ugasanga we yarusha intesha n'ikize muga societe yaje kumukora mu Burundi kamujana hariya ugasanga iri kwiregeranya amafaranga atagira yiruka ngana ugasanga ariko aratungira eh, ku bana bacu bo barose ntica ntikize kandi birwa barakora ibikorwa biremereye rimwe na rimwe ugasanga rero nk'iyo bikozwe n'abantu batafitiye uburenganzira batafitiye n'ubuhinga batafitiye bamwe bashaka guprofita gusa ugasanga hanyine nk'abana b'abakobwa ugasanga babajaye no mu bintu by'ubuhumbu ibyo nivyo cyane cyane twe tuverifya two turakora n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu kugira ibyo bihugu batwagwamwo bagende baraturabira neza yuko abo bana bacu abamaze kujayo abazi baba bagiye bakwije n'ibyangombwa yuko basanzwe bafashwe neza kandi hariho n'inyungu imiryango yabo nabo nyene bakuramwo isanganiro amakuru mu kirundi tuyabandanirize mu bivugwa muri politiki urunanise na rede batavuga rumwe na leta y'u Burundi basanzwe ahanini bari mu buhungiro barahamagarira umuhuza mu biganiro by'abarundi ko batumira nk’ugwego Senare nyene atari gutumira umuntu gatwe kiwe canke umugambwe ibyo bikaba bishikirizwa na Pangras Chimpaya yasanzwe ari umuvugizi wa senarede aho ni nyuma y'inama iherutse kubera mu Buruseli mu Bubiligi Pangras Chimpaya akavuga kandi ko mu biganiro bizokurikira ubusanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko Liberat eh, Mfumukeko ko atotumirwa Pankras Jimaye akaba yakuwe kuri telefone na mugenzi wacu Leonce Bitariho nta kuntu umuntu yokomogwa n'isato ngo aca agenda inzoka ariyikira cy'urubanza ibyo rero muri senarede turavuga yuko umukeko ribera agomba gushyirwa ku ruhande ku kibazo cyerekeye kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ku kibazo cyerekeye ibiganiro byarusha umuti abandanya arimwo ntimuzokorana ntimuzobonana ukuntu ibintu biri ko bigenda nabi gushikaho akamaramaza umugambwe fodebu nyakuri irajya igenda adaye waratumiwe mu biganiro iyo arusha abari bahejeje gukura dr jean minani kugenda mu nama y'igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe kuwa gatandatu kandi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwakiriye ibyavuye muri iyo nama nkuru ya fodebu nyakuri iteka ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu byoshoboka gute ko umuhuza atumira umugambwe abarongora umugambwe mu bushiranganyi bw'intwaro yo hagati batari bazi no kumenya bamenye kuwa mbere yo batumira gute kuwa gatanu icyo ni kimenyamena cyerekana yuko ubwo butumire bwagizwe na mfumukeko bigaragara rero yuko abandanije ari muri ibyo batunganyije ibiganiro nta kintu na kimwe abarundi bategera yuko kizobamwo ubuheruka ntimwatumiwe nka senarede ariko hariho bamwe bamwe bagiye ku gatwe kabo cyangwa ku gatwe k'imigambwe yabo n'ibyabandanya gutyo naho senarede ihagaze hehe mu byo twateguye tuzoshyikiriza umuhuza ni uko senarede igira iteka igomba gutumirwa nka senarede ntiyatumirwe umugambwe kanaka cyangwa kanaka ubuhuza rero turizigiye neza yuko icyo kibazo yamaze kucumva ni nacyo gituma yafashe ingingo yo kuza guhura na senarede igiriteka kuko yarabonye yuko atabiganiro bishoboka atamahoro ashobora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi senarede igiriteka ikumiriwe muvuga ko mwaba mumaze kubonana n'umuhuza ukwanya senarede igiriteka igiye guhura n'umuhuza muri iyi ndwi ico murindiriye rero mu biganiro mwibandanya ry'ibiganiro co bikiye ico turindiriye ni uko senarede itumigwa ni uko mfumukeko ashyirwa ku ruhande ibyo tuzoyaga mu biganiro urumva neza yuko tubishyira ku iradiyo n'agaseke dutegereza guhereza umuhuza ariko hanini icyo tuzoshikiriza ni amarira n'amaganya amaboroga ari mu gihugu umwiheburo uri mu gihugu ubukene buri mu gihugu ubwicanyi buri mu gihugu bugomba guhagarara tugomba gutora umuti w'ingene ako kari kabishi kari mu gihugu gahagarara vuba bwangu Pankratisimaye akaba yaganira na Leonce Bitariho kujya ibiturire n'urudandazwa ngo rudaciye mu mategeko ngo byarenze urugero mu gihugu cy'u Burundi ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje w'intwari ibereye ni mu nama yamuhuje n'abajejwe intwaro n'abegwa n'icyo kibazo bose ingozi kuri uyu wa mbere akavuga ko bitangaje mu gihe inzego n'amategeko bigwanya ibiturire biba bihari abakozi bo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika bahaye imfashanyo umupfasoni christine ntahe asanzwe yitaho abana bo mu ibarabara Erika ntangi birori akavuga ko bari ko babikoze kwigenekezo rya 2025 ruheshi umunsi iryo shira hamwe ryari ryibuka imyaka 53 rimaze ivuga rivutse ariko ko bitashobotse bakavuga ko kandi babikoze mu ntumbero yo gushigikirana kw'abanyafrika mu kurangiza ano makuru imfashanyo y'ibifungurwa igizwe n'itoni zine z'umuceri zine z'ibiharage itoni imwe y'umuceri n'indobo mirongo ine na zine z'amavuta y'amakoto nibyo byatanzwe kuri uyu wa kabiri ku batishoboye bangana amajana abiri na mirongo umunani bo muri zone y'agatumba ni muri komine mutimbuzi z’intara ya bujumbura sengiyumva hussein desirarongo ishyirahamwe rifasha ugwaruka kwikenura ari nawe yatanze iyo mfashanyo akaba yavuze ko ku bayisilamu iyo mfashanyo izobafasha muri kino kiringo c'amafungo n'inkuru twateguriwe na Evariste Nzikobanyanga izo mfashanyo zahawe abanyagatumba ngo zarungitswe n'umwami wa Maroc wa gatanu mu ntumbero yo gufasha abayisilamu bantaho nikora kugira bazoshobore kubaho muri kino gihe c'amafungo ibyo bivugwa na Nsengiyumva Hussein Desire arongoye ishirahamwe rifasha urwaruka kwiteza imbere asigura ko n'abandi bantu nikora atari abayisilamu bo ngaho mu gatumba bari mu bayironkejwe murabona minsi yaze n'imvura yaraguye ngaha imirima iratwagwa akaba ari abantu rero by'ukuri eh, bari mu bukene bugaragara buboneka bakeneye ko boheza bagashigikirwa bagafatwa mu mugongo abanyagatumba batari abayisilamu babibaza yuko mwabacaguye mwarobanuye mwahaye gusa abayisilamu nimba mwashoboye kwitegereza neza mwabonye yuko eh, n'ibyo bagizwe benshi n'abayisilamu benshi mugabo harimo n'abandi bantu batari abayisilamu nabo nyine bashikiwe n'ingorane n'amakuba yashikiye abandi nabo nyine bakaba bashoboye kujya hamwe barasabikanya kano gafashanyo nta muntu n'umwe rero twacaguye bose twabahaye kuko bose n'abarundi kandi bose basangiye gupfa no gukira basanzwe babana bari hamwe abaronkejwe izo mfashanyo bazishimye mani rambo namina ari muri abo akengurukira uwabashikaniye izo mfashanyo ngo kuko hari abatazishikiriza abazigenewe asaba ko bonaronswa amabati yo gusanura inyubakwa zabo zahuye n'imyuzure mu mezi abiri aheze ko dushimye bimwe bivuye ku mutima umfashanyo umwami wa maroke yaturonkeje abantu bo mu gatumba turashimye bivuye ku mutima kandi dushimye twongera dusaba kuko twahuye n'ikiza cy'imvura tukaba bamwe tutagira aho dukika umusaya turashaka ko ntibyakunda bigashoboka bishoboka hamwe na leta y'u Burundi kubo dufasha ibisakazo urirongoye nawe turamushimiye mwe bivuye ku mutima kuko tubona benshi ibintu biza bigahererera ntitubibone ariko kubera we abizanye bishika abantu bose bakabibona abayisilamu barashimye bimwe bivuye ku mutima abantu nikora majana umunani bo mu gatumba umwe umwe yaronkejwe ibiro cumi by'umuceri ibiro cumi by'ibiharage ibiro bibiri by'isukari n'iriti rimwe ry'amavuta y'amakoto urakoze Evariste nziko banyanka kabari no kuri iyo nkuru yawe turangirije ko amakuru mu kirundi kandi mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na François Kimana yari mu buhinga bw'ivyuma amakuru mwashikirijwe na Placide niyo mungere tuyivurize kugira ijoro ryiza na hadisanganiro murakoze